Utječemo se Allahu da nas zaštiti od zla naših duša i naših loših dijela, jer koga Allah uputi na pravi put, on je upućen, a koga u zabludi ostavi, nikomu na pravi put ne može ukazati. Svjedočim da nema drugog bogosima Allaha jedino koji nema sudruga i da je Muhammed sallallahu alaihi sellem njegov rob i poslanik. Kaže stvorite svjetovo u prevodu značenja ajeta, ovi koji vjerujete, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i umirite samo kao muslimani. Poštovana braćo, u današnjoj hutbi ćemo govoriti o početku i kraju. O tome šta se događa između ta dva datuma u životu čovjeka na zemlji. Uzvišeni Allah je u plemenitoj knjizi za čovjeka kazao لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ mi smo čovjeka stvorili u najljepšem obliku. Čovjek kao namjesnik na zemlji ima najljepši oblik. Ali ono što čovjek ne može da bira jeste mjesto i datum rođenja. Čovjek ne može izabrati ko će mu roditelji i rodbina biti i čovjek ne bira kakav će izgled imati. Ono što biramo jeste kakvim ćemo načinom života živjeti i ko će nam u životu prisni prijatelji biti. Životna putanja svakog pojedinačnog čovjeka, a kad kažemo čovjeka mislimo i na muškarca i na ženu, je vrlo interesantan. Međutim, i završetak ili kraj dunjalučkog života je za nas vjernike od velikog značaja da o njemu razmišljamo. Jučer je u Ahmićima obilježena 22. godišnica od stravičnog zločina koje su HVO jedinice uradile u Ahmićima i zamislite malenu bebu koja je tada majka kada je zanijela nije mislila da će tako kratko živjeti ili osoba koja je blizu 80 godina imala i kao najstarija žrtva u Ahmićima nije zamišljala kraj svog dunjalučkog života na takav način. Zato svako od nas treba da bude iskren u svojim dovama i da od Allaha uzvišenog traži husnel hatime, da mu Allah podari lijep završetak ili kraj života na Dunjaluku, da živimo u islamu i da selimo sa ovog svijeta sa imanom da naš susret sa gospodarom bude lijep, ali zasigurno da će iskrene Allahove robove kod gospodara njihova dočekati daleko bolje stanje nego što su imali na Dunjalu. I zato molimo Allaha da sve šehide primi kao iskrene šehide koji su dali svoje živote na Allahovom putu i obilježavanje formiranja armije Bosne i Hercegovine i dan armije 15. april isto je sjećanje i prisjećanje na svu onu mladost koja se rodila u Bosni i Hercegovini i koja je svoje živote dala u odbrani Islama, svog topraka, svoje porodice, svog identiteta i mnogi su položili svoje živote, a da ih danas niko ne spominje. Ali je važno da budu upisani kod svog gospodara kao šehidi. I važno je naravno da i mi znamo cijeniti šehidsku krv, da znamo cijeniti položenu žrtvu i da isto tako sad razmišljamo šta se dešava sa muslimanima nakon svih tih iskušenja. Zato bih želio da danas kroz nekoliko primjera o tome skupa promišljamo i da nam to bude snažna poruka u našem životu. Imam Buhari bilježi predaje od Ebu Hureyre radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alaihi sellem kazao nije bilo ni jednog Allahovog poslanika a da u samrtnoj bolesti u smrtnoj bolesti nije mogao da bira između ostanka na Dunjaluku ili preseljenja na Ahiret. Nakon što je to rekao, kaže Ebu Hureyre, poslanikovo sallallahu alaihi sellem se stanje pogoršalo. Osjećao je strašnu bol i u tom trenutku sam čuo kako uči kuranski ajet ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين Oni koji su poslušni Allahu i poslaniku bit će u društvu vjerovjesnika i pravednika i šehida i dobrih ljudi kojima je Allah milost svoju darovao. A divnili su oni društvo. Poslanik alihi salatu wasalam, kako kaže Alija radijallahu anhu, posljednje što je izgovarao prije nego je preselio na ahiret, bilo je es-salah, es-salah, meleket namaz namaz i Allaha se bojte u pogledu onih koji su vam potčinjeni. Draga braćo, najbolje stvorenje koje je došlo na ovaj svijet, Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, mogao je da izabere između toga da li da ostane još na Dunjaluku ili da se vrati svome gospodaru. U 63. godini života je preselio na Ahiret. A mnogi se danas čude, kaže, pa mlad je u 60. godinama umro. Muhammed A.S. salatu je imao mogućnost izbora, ali je izabrao povratak svome gospodaru i oporučio svom ummetu da čuvaju namaz. Namaz, jer je to stup vjere bez kojeg vjera ne postoji. I to je nešto što stalno trebamo jedni druge podsjećati, opominjati, poticati da s Allahovom pomoći ispravimo odnos prema namazu jer kroz njega ćemo s Allahovom pomoći popraviti puno detalja u svome životu. Isto tako vidimo da je poslanik alaihi salatu wasalam oporučio da oni koji su u našem posjedu ili koji su nam potčinjeni, da trebamo prema njima pravedno i lijepo postupati i to je odraz iskrenih vjernika, pravih muslimana koji nikome zulum ne čine. Interesantna je sudbina jednog od ashaba kroz koju bih ja želio da mi promišljamo o našoj sudbini. Amr ibn As radijallahu anhu pred preseljenje na Ahiret je puno plakao. Njegov sin Abdullah mu je kazao, oče, ja sam mislio da ćeš ti strpljivo podnijeti svaki udarac sudbine i svako iskušenje koje uzvišeni Allah spusti na tebe. Tada mu je Amr rekao, sinko, znaj da su se na tvoga oca spustila tri musibeta odjednom. Prvi je prekidanje svake mogućnosti da se čine dobra djela. Drugi je gorčina smrti a treći je rastanak sa najmilijim, a ovo treće je najlakše. Zatim je rekao, gospodaru moj, naredio si, a ja sam se oglušivao o tvoje naredbe. Zabranio si, a ja sam kršio zabrane. Moj Allahu, ti si onaj koji oprašta i preko pogrešaka prelazi. Amr ibn As je razmišljao u tim trenucima i prenio sinu svom. Da je, ne daj Bože, preselio kao mušrik, kao idolopoklonik, mjesto bi mu bilo, bilo u vatri. Kada je prihvatio islam i bio uz poslanika sallallahu alaihi ve tada je imao najčvršći iman i bio je naj ustrajniji u dobru, da je tada preselio sigurno bi bio od stanovnika dženneta. Ali je došao treći period kada je bio na vlasti i kada vidite dešavale su se neke stvari, kada imanski čovjek popusti i tada se zabrinuo za svoju sudbinu šta će biti sa njim. Koliko samo ima bošnjaka koji su prije 92. ili 90. neuzu bila Allaha spominjao samo u psovci. Koliko je samo bošnjaka bilo da neuzu bila nema grijeha koji postoji na Dunjaluku, a da ga prije rata nisu činili. Pa je mnogima Allah u toku 92. do 95. ukazao milost, otvorio oči, ukazao na ovo duhovno rađanje da su spoznali Šta je pravi put, a šta dušmani žele Bosni i Hercegovini i Bošnjacima koji samo izgovaraju La ilaha illallah. Muhammed Rasulullah. Mnogi koji su tada preselili, to su najbolji sinovi ovih prostora, naši šehidi. I to je znak da onaj koji je iskren sa Allahom i Allah kad sebi uzima iskrene, zasigurno da će im preći preko hrđavih postupaka njihovi. Ali koliko je onih koji su nakon 95. u ovim godinama koje slijede iza imanski popustili? Koji ponovo stvari za koje su u toku 92. do 95. mislili da ih više nikada neće raditi, da su se nažalost ponovo vratili tim postupcima. Zato je bitno da razmišljamo o svom početku, da nas je Allah stvorio i oblik koji je On htio, odredio, dao. Da nam je Allah dao da se baš rodimo u ovom vremenu, da sada uživamo blagodat slobode, da imamo šansu i priliku da učimo šta se sve dešavalo kroz povijest našem narodu i da pouku uzmemo. Da dušmani nikada ne miruju, da dušmani ako dobiju priliku nemaju samilosti ni prema djeci, ni prema novorođenčadima što su pokazali i u Srebrenici i u Ahmićima, da nemaju samilosti ni prema starima ni prema ženama, da su namjerno činili zločine silovanja da bi na taj način ubili čast i dostojanstvo bošnjakinje i vrlo je važno da mi sada učimo i sebe i svoju djecu da budemo ponosni zato što nas je Allah stvorio u islamu da budemo ponosni i sretni što bošnjaci nisu rušili crkve i manastire, što bošnjaci nisu radili zločine kakve su činili naši dušmani. I zbog toga je i Rahmeti Alija kazao uspravnost Saborske crkve u Sarajevu i srušena Ferhadija u Banja Luci govore ko smo mi, a ko su oni. I naravno katedrala koja je ostala u Sarajevu, a mnoge džamije koje su među stanovništvom hrvatskim srušene. Dakle, opet pokazuju kakvi smo mi, a kakvi su oni. Zato je i Travnik ponosan što je imao svoje sinove koji su sa znanjem koje su imali, elhamdulillah, očuvali svoj obraz, svoju čast i zbog toga kada se sjećamo i godišnjice formiranja Armije Republike Bosne i Hercegovine kada se sjećamo stravičnih zločina jer sad su sve datumi kada ćemo se sjećati i Vrbanje u Bugojnu i mnogih drugih mjesta, nakon toga genocida u Srebrenici, potom Prijedora i Krajine i svega onoga što se dešavalo, vrlo je bitno da razmišljamo kakav će naš kraj biti. Da li se trudimo da doista budemo na ahiretu u društvu oni koje je Allah posebno darovao, a to su nebijun, vjerovjesnici, as-siddiqun, iskreni Allahovi robovi, as shuhada šehidi i as-salihun, dobri vjernici. Da li se trudimo da svoj život na ovom svijetu uskladimo sa principima naše lijepe vjere? Jer svakim danom kada se probudimo živi i zdravi, mi smo dobili šansu da taj dan iskoristimo ili za ono što je hajir ili ne daj Bože za ono što je šer. Zato, draga braćo, zaposlimo sebe i svoje porodice onim što je dobro da nemamo vremena za nešto što je loše. Nastojimo da nam svaki dan bude omeđen namazima, da počnemo dnevne aktivnosti tako što ćemo prvo što uradimo ujutru uzeti abdes i klanjati sabah namaz, a posljednje da klanjamo jaciju namaz, vitr i nakon toga idemo na spavanje. Da stalno budemo u procesu unutar kojeg promišljamo šta nam je sve Allah dao od blagodati i kako se mi prema tim blagodatima ophodimo. Sada uživamo ogromnu blagodat slobode, imamo šansu da se lijepo odgojimo, da se međusobno povežemo, da se u dobročinstvu potpomažemo, iskoristimo ovo vrijeme na najljepši način da pomognemo jedni drugima, a nikako ne daj Bože da odmažemo. Da izgrađujemo međusobnu ljubav i povjerenje, da djecu odgajamo i pripremamo za dunjalučki izazov ili za terete dunjaluka i da sa Allahom pomoć se nadamo lijepom susretu sa svojim gospodarom. Mi smo u našem džematu nedavno imali preseljenje na Ahiret jedne mlade majke, 76. godište, rodila se u Goraždu, sa svojim mužem došla u Travnik, ovdje rodila nakon 9 godina braka tek curicu koja je sada prvi razred osnovne škole i mi smo joj u ponedjeljak u Goraždu dženazu obavili. Pogledajte gdje se čovjek rađa, gdje živi, a gdje seli na ahiret. وَمَا تَدْرِ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدَا وَمَا تَدْرِ نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتِ Niko ne zna šta će sutra zaraditi, niti iko zna u kojoj zemlji će umrijeti. Zato budimo spremni za susret sa svojim gospodarom, jer taj trenutak može doći upravo sada. Niko od nas ne zna kada će Allah poslati meleka smrti. To nije strašenje, nego je to jasna opomena svima nama. Da se za susret sa našim gospodarom spremamo i da čineći dobra djela nadamo se dobru od svoga gospodara. Molim Allaha da se smiluje nama, našim roditeljima i svim vjernicima na sudnjem danu. آمين أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم